Uzvišeni Allah je mudri i sveznajući u svemu, stvaranju, održavanju, propisivanju i nagrađivanju. Jedan od ibadeta koje je uzvišeni Allah stavio u obavezu svojim robovima jeste i Ramazanski post – post tokom mjeseca Ramazana. Mudrosti i propisivanja ovog ibadeta doista su mnogobrojne, a neke od njih jesu i sljedeće. Post je ibadet koji se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Tokom posta vjernik se približava svome gospodaru, ostavljajući sve ono za čim mu njegova duša žudi, hranu, piće, strasti i sl. U svemu tome, jasno se pokazuje njegov iman, njegova vjera, njegova iskrenost. Jasno se pokazuje njegovo obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog, ljubav prema Allahu i očekivanje nagrade samo od njega Allaha uzvišenog. Doista, čovjek neće ostaviti ono što voli osim zbog onoga što više voli. Stoga, svaki vjernik treba nastojati da bude vjernik jedan od onih koji poste iz žudnje za blagodatima i nagradama koje se nalaze kod uzvišenog Allaha. Zatim od mudrosti propisivanja posta jeste i izgradnja i postizanje bogobojaznosti, kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome prejasno kaže Ja ejuhalladina amenu, kutiba alejkomu sijamu kema kutiba alel alelladina min kablikum, la'allakum tattakun. O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se grijeha klonili. Post koji odgaja i udaljava postača od svega lošeg, loših riječi i loših dijela, pravi je i istinski post. Pravi je post, post kakav traži Allah subhanahu wa ta'ala od nas. Kao što o tome govori Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada kaže onaj ko ne ostavi lažan govor, onaj koji ne ostavi lažan govor, ko ne ostavi postupanje po njemu, rad po njemu i ko ne ostavi nepromišljene postupke, sulude postupke, pa Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Svaki vjernik treba nastojati da posti ovakav istinski post, koji će biti čist od svega što je loše i prezreno, nastojeći da tokom posta bude iskren u svemu. Na taj način uspjeće da u takvom stanju ostane i nakon blagoslovljenog mjeseca Ramazana. Od mudrosti propisivanja posta jeste i predanost i posvećivanju zikru, spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, razmišljanju o njegovim stvaranjima. Postačevo srce s većim žarom i predanošću posvećuje se spominjanju uzvišenog Allaha, zato što u tim trenucima nije obuzet udovoljavanjem prohtjeva i strasti, za razliku od čovjeka koji upražnjava svoje prohtjeve i strasti, uslijed čega ga počesto obuzima nemar, a možda mu čak i srce otvrdne. Zbog toga je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem općenito posticao na umjerenost i u jelu i u piću. Zabranjivao je prejedanje, prezasićivanje. Tako Miqdam ibn Ma'd Kerib, radi Allahu ta'alan prenosi da je čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako kaže Ademov sin, dakle čovjek, neće napuniti goru posudu, goru mješinu od svoga stomak. Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja da se održi uspravnim, a ako bude morao, onda neka jede više. Onda neka jednu trećinu ostavi za svoju hranu, jednu trećinu za vodu, a jednu trećinu za zrak, dakle praznu. U trenucima posta imućni spoznaje koliko mu je blagodat dao Allah subhanahu wa ta'ala time što ga je udalio od siromaštva i dao mu da ima šta jesti i piti na dozvoljen način zadovoljavati svoje potrebe. Dakle, jedna od mudrosti propisivanja posta jeste da imućni i onaj koji živi u normalnim uslovima života spozna blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala, tu veliku blagodat koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao i da bude svjestan stanja svoje braće siromaha. Ova spoznaja, spoznaja Allahu je subhanahu wa ta'ala blagodati kroz imetak i dozvoljeno zadovoljavanje svojih strasti, i ga vodi ka iskazivanju još veće zahvalnosti Allahu, a isto tako, svjesnost o blagodatima koje uživa usmjerava ga da pomaže svojoj braći siromasima i da im udjeljuje iz svoga imetka kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Zato, ukoliko te uzvišeni Allah, dragi brate muslimano, sestro muslimanko, počastio imetkom, ukoliko te Allah počastio imetkom, onda izdvoji jedan dio svoga imetka u ovom plemenitom mjesecu, Ramazanu, i udjeli svojoj braći siromasima. romasima. Ne boj se siromaštva, budi plemeniti dobročinitelj prema svojoj braći siromasima i potrebnima. Budi zahvalan Allahu na blagodati i metka koji ti je podario i ne zaboravi riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam doista je Allah zadovoljan svojim robom koji pojede zaloga i hrane pa mu se zahvali na tome i koji se napije vode pa mu se zahvali na tome. Tokom posta, zbog gladi i žeđi, sužava se krvotok, čime se sužava i kretanje šeitana po ljudskom tijelu, kao što o tome govori Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kada kaže doista šeitan kola ljudskim tijelom poput krvi, kreće se ljudskim tijelom upravo onim mjestima kuda se kreće i krv. Dakle, jedna od mudrosti propisivanja posta jeste i sputavanje šeitana, udaljavanje šeitanja, šeitana. Također, od mudrosti posta jeste i sputavanje strasti. Sputavanje strasti, kao što je na to ukazao Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kada je rekao o skupinu mladića koje od vas u mogućnosti da ispunjava potrebe bračnog života, neka se ženi, to će mu pomoći u obaranju pogleda, i čuvanju stidnog mjesta, a onaj koji to nije u mogućnosti, on neka posti, doista će mu post biti štit. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri na najljepši mogući način, da nam omogući da ovaj ibadet, ibadet posta u mjesecu Ramazanu, obavimo na najbolji mogući način, da ga postimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i očekujući nagradu samo od njega uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, imajući na umu sve ove mudrosti propisivanja Ramazanskog posta.